Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 5, 1974 Itinatag ni Pope Paul VI ang Diocese ng Katarman. Dahil dito, nahati ang lalawigan ng Samar sa tatlong dioceses. Ang Diocese ng Kalbayog sa Western Samar, ang Diocese ng Borongan sa Eastern Samar at ang Katarman na sumasakop sa Northern Samar. Makaraan ng tatlong buwan, itinalaga si Bishop Angel Hubayan bilang kauna-unahang residential bishop ng diocese. Ito ay nahahati sa apat na vicariate na kumakatawan sa apat na munisipalidad ng Allen, Katarman, Lawang at Gamay. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.